Effectivement, euh, au niveau de Muguer, on est favorable. Euh, simplement aujourd'hui... Muguerri dagokionez gu alde gira. Baina gaur, atelijetan banatu gira, ELEP edo EPCI berri horren kompetentziak finkatzeko moduan, fiskalitatean, gobernantzan... Donc, qui est, qui est assez compliqué quand même. Et puis également la fiscalité. Donc tout cela euh, se met en marche avec des ateliers jusqu'au mois de janvier. Et puis j'espère qu'à ce moment-là... Urtarila arte landuko dugu hori, gero proiektu koherente bat aterako dugula, espero du Pays Basque. Hein. Il y a un an, euh, il y avait possibilité, euh, peut-être à ce moment-là, de... Jaz, yes, posibilitatea euh, bazen inkestak eta estudioak egiteko, gaur egun prefetak proposatzen digu elep hori, eta atseman behar dugu modelo komun bat nire ustez. Communauté d'agglomération, je crois qu'aujourd'hui il est important que nous travaillons tous ensemble pour trouver un projet qui convienne à l'ensemble des, communes du Pays Basque pour avoir un modèle unique. Je crois que c'est peut-être un peu tard aujourd'hui de, travailler sur un autre modèle. Aujourd'hui, ça me paraît un peu difficile.